is imminent. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Molt bon dia a tots, molt bon dia a totes. Una setmana més a tots, molt bon dia a totes. Una setmana més comen... comencem a Onda Libre, el 91.4 de la FM de Barcelona. Uh, com ja sabeu, tots els, eh, tots els diumenges en directe de 12 a 2 quarts de dues. Jacobs and the KGB. So, uh, no funny business. Al telèfon de contacte és el Para meva. El, tenim una mena de problemes <laughs> tècnics, però bueno, intentaré resoldre'ls posant una mica de musiqueta abans de començar amb el tema d'avui. Uh, diré ràpidament les dades del programa. Uh, el telèfon per trucar en directe és el 933177366. 73 66. El mail per escriure'ns al llarg de la setmana és ondalibre1917 arroba yahoo.es, 1917 en números i eh, que sabeu que es fan directe fins a dos quarts de dues tots els diumenges i es remet els dimarts a partir de les 10 del matí i que també teniu un blog on podeu descarregar-vos els programes al vostre ordinador que és www.espaialliberat.blogspot www.blogspot.com, eh, perdó, www.espaialliberat.blogspot.com Doncs eh, intento resoldre aquests eh, incidents tècnics i comencem el programa. Thank you. petits problemes tècnics eh, del començament, doncs, bueno, hem vingut amb una mica de temps just i... <clears throat> Perdó, i per això d'aquesta manera doncs, hem tingut que reconfigurar la taula de, de l'estudi. Doncs l'ho dit, hem començat eh, Onda Libre en aquest eh, diumenge, dia 4 de novembre. avui el programa estarà dirigit íntegrament a commemorar el 90 aniversari de la Revolució Soviètica de 1917, del 24, de la nit del 24 al 25 d'octubre de 1917, calendari d'ells, que mai eh, sé aclarir si és calendari julià o calendari gregorià el nostre, però em sembla que ells es regeixen per un calendari, o es regien, que portava uns dies de retras respecte al nostre, que era el gregorià, i ells eh, se celebra normalment com a Revolució d'Octubre, però en realitat, eh, pel nostre calendari, pel calendari de l'Europa Occidental, és eh, exactament la data del 7 de novembre. Don't forget about your house, Jo n'era petitet que festejava i presumia ole, Espardenya blanca al peu i mocador a la falsia Adeu clavell morenet Adeu estrella del dia Adeu, estrella del dia. Ja, ara que ja en sóc grandet, que m'he tirat... Bé, doncs, eh, com hem dit, el programa d'avui anirà sencer d'explicar o de parlar sobre el 90 aniversari de la Revolució d'Octubre, que es va produir el 1917. Eh, el que farem és llegir un text on eh, es parlarà de quin era el context històric on es va produir la revolució d'octubre, quines van ser les causes eh, tant internacionals com del propi país, de l'interior de Rússia, i quins, eren, uh, quins reptes polítics tenien les diferents, uh, els diferents partits, ja siguin de la classe obrera o, o de la classe dirigent en el moment de produir-se la revolució. Explicarem per, també per què i com va poder triomfar la revolució i quines van ser les causes que van poder propiciar que es mantingués en el poder en uns primers moments que tot semblava indicar que jo pataria, que no, que no podria durar, vaja. Eh, per tots aquells que estigueu interessats a poder aprofundir una mica més en eh, la revolució soviètica, la revolució d'octubre, hi ha un llibret molt didàctic del Christopher Hill. No és molt llarg, són... no crec ni que arribi a les 120 pàgines. Que es diu La revolució russa, que està... Al... Ho podeu trobar al mercat de Sant Antoni, tranquil·lament, de segona mà. Uh, fins i tot segurament està en alguna de les llibreries comercials, encara se n'han fet reedicions. Christopher Hill, Amac, H-I-L-L, La revolució russa, de l'editorial Ariel. No sé si potser una altra editorial en deu haver fet una altra reedició. I després, eh, bueno, estic, podria citar molts més altres... Eh, molts més altres autors, historiadors que han tractat sobre el tema em ven al cap ara Enrique Palazuelos, per exemple, que fa unes anàlisis sobre... molt més des de la vessant econòmica, i és un professor d'economia, doncs... Eh, Enrique Palazuelos eh, té diversos llibres, un és de, de Lenin a Gorbachev, eh, llibres sobre la perestroika, sobre els primers anys de la revolució i el pas de, el pas de la NEP de la NEP al, a la planificació centralitzada i per suposat l'historiador més, eh, que més ha treballat aquest tema de la Revolució Russa doncs és eh, Carr, eh, e E.H. Carr, Edward Howlett Carr, em sembla que es diu. És C-A-R-R, és eh, la Revolució Russa, també té uns llibrets de que parlen sobre els dirigents soviètics de Lenin a, de Lenin a Stalin o de Lenin a Gorbachev, doncs fa un recull de les diferents etapes que va viure la Revolució Soviètica després de, després de Lenin, eh, enllaçant-ho amb, les, amb, les seus, amb les seus dirigents. Però sobretot hi ha una obra que és eh, una magna obra d'aquest historiador, d'uns 17 volums, que és eh, La Revolució Bolchevique, i doncs eh, els tres primers volums <clears throat> són... Eh, són d'obligada referència quasi bé per, per poder entendre aquests primers moments de la revolució. comencem a, eh, a la lectura d'aquest text, d'aquest document que vol explicar com van ser els primers moments de la Revolució d'Octubre i quines eh, van ser els seus antecedents històrics. Recordeu, esteu a Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona. Ens podeu escoltar fora de l'àrea metropolitana, també per internet a www.contrabanda.org. For the En el verano de 1914, los círculos imperialistas que gobernaban los principales estados europeos desencadenaron la Primera Guerra Mundial. Al lado de la Entente, que era una alianza estratégico-militar entre Inglaterra y Francia Enfilada contra Alemania y Austria-Hungría, también participaba la Rusia zarista. Los partidos socialdemócratas de los países europeos justificaron la guerra de rapiña de sus respectivos gobiernos. También los mencheviques y eseritas rusos se aliaron con la burguesía, encubriéndose bajo la bandera de la defensa de la patria. Los únicos que actuaron como auténticos revolucionarios internacionalistas fueron los bolcheviques. En los primeros meses de la contienda, Rusia perdió la batalla por la Prusia Oriental, aunque en un principio había conseguido anexionarse la parte eh, prusiana de Galicia. Pero ya en el siguiente año perdió casi toda Galicia, Polonia y parte de las provincias del Báltico y de Bielorrusia. En el tercer verano de la guerra, las tropas rusas, mandadas por el general Alexei Brusilov, expulsaron a las fuerzas austrohúngaras de Bukovina y Galicia Occidental, obligándolas a replegarse hasta los puertos de los montes de los Cárpatos. En el frente del Cáucaso se lograron grandes victorias sobre las tropas turcas. Sin embargo, eso no incidió mucho en la marcha de la guerra. Se avecinaban grandes batallas y la Rusia zarista se preparaba para ellas, no solo en el teatro de operaciones, sino también en la retaguardia. Para mediados de 1916, la producción de material bélico alcanzó máximo nivel en detrimento, naturalmente, de las industrias civiles y del transporte. Se agravó la crisis de abastecimientos, que era la más evidente manifestación de la desorganización y el quebranto de toda la vida económica del país. El descontento iba extendiéndose a capas cada vez más amplias de la población trabajadora. En octubre de 1916, en Petrogrado, como pasó, ah, como pasó, a llamarse Petersburgo desde el principio de la guerra, en las huelgas participaron 250.000 obreros. En el verano de ese año estalló una insurrección popular en el Asia Central y Kazajistán, y crecieron las agitaciones campesinas. El movimiento de masas contra la guerra y la autocracia se extendió al ejército. Unidades enteras se negaban a atacar. Se hicieron más frecuentes los casos de confraternización de los soldados rusos y alemanes. El país estaba en vísperas de la revolución. Esta empezó el 23 de febrero, 8 de marzo para nuestro calendario, de 1917. La huelga que estalló en la fábrica de Putilov, la mayor empresa industrial de la capital, fue apoyada por millares de obreros de otras empresas. A primeras horas de la tarde, en la arteria principal de la ciudad, la avenida Nevsky, aparecieron manifestantes a los que se unieron los estudiantes. El 25 de febrero se generalizó la huelga política y al día siguiente, al lado de los obreros, empezaron a pasarse unidades militares. El 27 de febrero casi toda la ciudad estaba ya en manos de los insurrectos. La insurrección armada triunfó. Siguiendo la tradición revolucionaria de 1905, ese mismo día, en el Palacio de Tauride, se constituyeron los soviets de diputados, obreros, campesinos y soldados de Petrogrado. Debido a que muchos de los dirigentes del partido bolchevique estaban entonces en la emigración, encarcelados o deportados, los representantes de los partidos pequeño burgueses lograron imponerse en la dirección del Soviet. Su línea política respondía al viejo esquema de que al zarismo solo podía sustituirle el poder de la burguesía. En la noche del 28 de febrero se anunció oficialmente la creación del Comité Provisional de la Duma de Estado. En él entraron a extensión de la ultraderecha representantes de todos los grupos de la Duma, incluidos los eseritas y mencheviques. La directiva menchevique eserista del Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Petrogrado dejó al Comité Provisional de la Duma la iniciativa de formar gobierno, reservándose solo el derecho de controlar su política. El 2 de marzo se formó el Gobierno Provisional Burgués, en la noche del 3, bajo la presión de los acontecimientos, Nicolás II, zar de todas las Rusias, firmó el manifiesto abdicativo. La revolución popular había triunfado. fet temps perquè també estàvem esperant una trucada, eh, concretament de l'Antonio Luchetti, que ens volia parlar avui, aprofitar per parlar avui sobre eh, aquest aniversari de eh, la Revolució d'Octubre. Molt bon dia. Hola, Hola bon dia. Hola, què tal? Què tal? Bueno, doncs res, això ja havia començat una mica doncs, a fer el programa, que ja ho he dit, que anava avui tot el dia de, de lo del 90 aniversari de la Revolució d'Octubre. Ah, molt bé. Jo tenia un dubte, que he començat així sí. el programa. Nosaltres teníem el calendari gregorià o el, o el julià? Nosaltres, com vols dir, teníem? Quan, o tenim, tenim, vaja. Vull dir, en el... tenim el gregorià. Ah, el gregorià, vale, vale. I, i això es, eh, eh, es compta sempre a octubre, perquè corresponia al calendari julià. Vale, que era el que ells tenien en aquell moment Exacte. en vigència. De fet, a nosaltres és novembre, eh? Sí, 7 de novembre, em sembla que... És el, és el 7 de novembre. Sí, 7 de novembre, concretament. Doncs res, bueno, el, el Luquetti ja ha estat més d'un cop aquí al programa, poder físicament i també una entrevista que li van fer. És, eh, bueno, eh, va ser secretari general del PSUC Viu, Ara continua el PSUC Viu. I ahir, doncs, precisament vas fer una xerrada a Badalona sobre... Eh, una xerrada unitària, per lo que vaig veure, no? Van participar sí, bastanta sí, gent. Sí, sí. En commemoració, això de la Revolució d'Octubre. Sí, com, sí. com va anar? Explica'ns una mica. Bueno, doncs va ser un acte commemoratiu en el sentit de... Eh, en fi, van tenir diferents intervencions. La meva intervenció va ser més de tipus històric uh -huh. per recordar, doncs, què va ser i què va significar eh, en el món i en la història del segle XX, aquell moment que jo crec que va ser un dels moments més importants, sens dubte, de la història del segle passat, no? Uh -huh. I una mica, bueno, l'acte la, la, va, va anar en aquest sentit, no? Però sobretot també de eh, fer una revisió crítica del que ha estat aquesta experiència. Eh, els que estem en partits que ens continuem dient comunistes crec que tenim l'obligació de fer aquesta revisió crítica, no deixar-la només en mans de la dreta, que la fa interessadament, no? I de vegades ensenyant l'orella amb el sentit de eh, reconèixer el que realment va significar per la classe obrera no només dels països que es van anomenar d'això del socialisme real, sinó de la classe obrera europea i en general d'això que en diem Occident, i el que va significar per molts països del que en diem el Tercer Món, mm. eh, l'experiència de la Revolució Soviètica de l'any de l'any 17, no? Mm. Eh, bueno, nosaltres eh, avui precisament també volíem fer un, un, doncs això, una cosa més històrica, no?, de parlar quin era el context en el moment i i bueno, què, què va possibilitar que es produís allà la revolució, la revolució russa, sí. però bueno, una revolució en aquell punt en concret. Sí, no? sí eh... bueno, van ser diferents factors, mm. eh, entre ells doncs que eh, a Rússia hi havia hagut una guerra eh, mm. russo-japonesa en l'any 1905, que ja va eh, iniciar un primer esclat revolucionari, eh, i després eh, el fet de que Rússia en el 1917 estava immersa en la segona, a la, perdó, a la Primera Guerra Mundial, no? Això sí, no, no, que dic que és tot això és just el que, estàvem, el que volem fer en el ah, programa d'avui, doncs explicar sí. una mica històricament, però si volíem aprofitar que ens havies trucat era, sí. doncs, per fer una mica ja de, de, de reflexió política entorn de lo que, de lo que suposa des, vist des d'ara la revolució russa. I a lo ah. millor el que et preguntaré pot, pot eh, xocar de principi, però doncs els, el els comunistes ens, eh, ja, ja, ens, ja ens ha anat bé que la revolució es produís a Rússia? <laughs> em vinc a referir. Perquè, per exemple, com a model nostre d'ara, eh, una revolució que, que si hagués sigut triomfant n'haguéssim après molt més políticament hagués sigut, per exemple, la d'Allende, de, Aquí va haver-hi una, una, una violència, una presa del poder per la violència i després era un país molt més atrasat i que bueno, mm, va tenir les seves deficiències en el trànsit cap, a, cap al socialisme. Home, la presa de poder per la violència a l'octubre del 17 se'n va donar no, molt poca. la veritat és eh? que molt poca, això és molt veritat. Poca. Hi ha, hi ha algun humorista que diu que quan l'Einstein al cap de 10 anys va fer la pel·lícula a Octubre es van produir més accidents que no <laughs> en la presa del Palau d'Hivern. No, n'hi va haver-hi n'hi va haver-hi de violència al 1905 i n'hi va haver-hi a febrer del, del 17. I després n'hi ha hagut, jo diria que, que n'hi ha hagut, a, eh, a, eh, sobretot durant l'època de l'estalinisme, no? Uh -huh. on no només hi havia violència contra els adversaris de, de, del règim, sinó contra els adversaris de Stalin, que va eh, identificar la revolució amb ell mateix, no? i això va ser un gran problema que, que, que mereix una, un, una anàlisi crítica, evidentment. Des sí, però, però si parlem del just al moment de la revolució, sí. no? en el qual, diguem així, que Lenin encara hi era viu i era el sí, dirigent sí, més, més sí. visible, vull dir, evidentment, era el, era el cap de la revolució sí. des del punt de vista dels bolxevics. Sí. Um, la violència jo crec que hi ha un... Jo crec que la pregunta era Clar, va haver-hi tanta violència, evidentment, i aquest revisionisme històric, que no s'explica sí. que aquesta violència és per la intervenció, em sembla, de fins a 17 països, no? O... Sí, bueno, va haver-hi la Guerra Civil, immediatament després va haver-hi una Guerra Civil que van intervenir les potències occidentals, que uh mhm. -huh. van fer un cerc, eh, eh, van, un bloqueig militar i econòmic eh, a, la, a lo que llavors era la Rússia soviètica dels soviets, i que això va portar moltíssims problemes, no? i després es va iniciar un període que se'n va dir de comunisme de guerra, que va durar pràcticament fins al, fins al 21, que es va acabar aquest període i va començar la nova política econòmica. I en aquest, en aquest període, sobretot de comunisme de guerra, també van haver-hi episodis, diguem-ne, de, de, eh, va durar aquest bloqueig i després, més tard també, aquest bloqueig internacional. Sí. Sí, però el que que t'havia preguntat abans, fins a quin punt és còmode ara políticament gestionar a, a, a, històricament eh, per un comunista d'ara a la revolució soviètica i no, per exemple, a altres de revolucions, com podien ser d'alliberament nacional, el, el moviment d'anti... anti dels de germans nacionals 60 o, per exemple, alguna cosa com Allende. Jo, sincerament, des d'ara em trobo més còmode defensant una Allende que no una revolució russa, per exemple. Sí, sí, el que passa és que la revolució russa va ser la primera que va intentar sortir-se'n sortir, sortir del sistema econòmic capitalista, i durant un període de temps ho va aconseguir. I per això, per nosaltres, que nosaltres eh, pensem que som una de les forces eh, junt amb els altres, no? però Mm, conseqüentment anticapitalistes, per nosaltres la revolució soviètica té un valor. No? És evident que nosaltres no ens reclamem només de la revolució soviètica. Nosaltres ens reclamem hereders de tota la tradició revolucionària eh, que hi ha hagut en el món. No? I en aquest sentit, tu has citat la revolució de Llende, que en la qual nosaltres ens hi sentim molt identificats sobretot perquè va ser la primera experiència d'avançar cap a un règim socialista eh, a partir del de, sistema eh, institucional d'eleccions democràtiques, no? sense violència. De totes maneres, jo voldria recordar que la violència en els processos revolucionaris, eh, la majoria de les vegades venen per la reacció, Oh, per, la, totalment d'acord. Per, per la, la gent que defensa els seus privilegis mm. i no vol més igualtat, no vol més justícia, no fi, aquest és el problema, a mi em sembla, de fons, no? Mm -hmm. No, no, perquè precisament el, el moment del terror del terror roig que, que va decretar Lenin era precisament quan, quan, la, quan la revolució estava físicament en perill de, en perill de mort per aquesta intervenció estrangera, no? Efectivament, efectivament. No, no, clar, vull dir, és el que parlàvem abans, doncs, aquest revisionisme històric que hi ha, de, de, de, com uns sanguinaris, eh, aquesta gent, de, bueno, no, com, eh, com si fossin uns sanguinaris, vaja, i no, no, es té, no es té en compte això que has dit tu, que és que realment va haver-hi una guerra civil amb intervenció estrangera. Sí. Això és com si en aquí a Espanya, durant la guerra civil, ah, els republicans s'haguessin tingut que enveïnar l'espasa i dir, escolta, mira, els militars eh, volen acabar amb, la, amb, un, amb un règim democràtic com és la república, nosaltres, amb vares d'un pacifisme mal entès, doncs els hi donem la raó. Això seria una barbaritat, no? Jo crec que hi han conquestes eh, que en aquell moment s'havien aconseguit durant la Guerra Civil, com en la, a revolució, a, a la Revolució d'Octubre, que es tenien que intentar mantenir i intentar eh, defensar i si calia, doncs, amb les armes, no? Uh mhm. -huh. De totes maneres, nosaltres avui estem molt més eh, per un procés d'arribar al poder per al convenciment de la gent, per tant per mètodes democràtics, i jo crec que aquest és el nou comunisme democràtic que nosaltres defensem avui, no? Sí, jo crec que en aquest sentit, bueno, el comunisme d'ara mm, deu molt a l'herència, diguem-ho així, italiana, en aquest sentit, no? Estem més italianitzats, no? Com, arran, de, arran de Gramsci, vaja, bàsicament. Italiana i del PSU de Catalunya eh, ah, sí, clar. durant ah, d'aquests ah. últims, diguem-ne, eh, 50 anys, eh, inclús el PC d'aquests últims 50 anys. Eh. Jo crec que hi ha hagut a Europa... Eh, els italians han jugat un paper molt important, això és evident, eh? però que el PSU també ha tingut aquesta... Eh, jo crec que si algú aquí a Espanya ha defensat eh, els interessos dels treballadors i de la majoria de, de la població enfront del que ha estat el franquisme durant la llarga dictadura franquista, diguem-ne, entre altres, no diré els que més, però entre els que més, eh, crec que van ser, vam ser els comunistes, no? Uh -huh. I tornant una mica a lo que és la, la, revolució, la revolució russa de 1917, sí, sí. quins són els paradigmes que podem extreure encara ara, que poden donar per discussió i Home, confrontació crec, amb l'actualitat? Jo crec que hi ha un, una discussió que, que hi, ha, hi ha diverses, no? Eh, temes que a mi em sembla que són molt importants. Un és que en aquest binomi llibertat-igualtat, eh, nosaltres hauríem de no eh, dequiparar se No hi ha realment llibertat si no hi ha igualtat. A mi em sembla que sense que tothom pugui eh, tenir els mateixos mecanismes eh, per arribar socials per arribar a l'escola, per tenir una formació, etc etc, eh, la llibertat no existeix, diguem-ne, mentre siguin, eh, hi hagin escoles per entendre'ns, per, per, eh, per rics i escoles per per la resta de la població eh, doncs no hi haurà aquesta, aquesta eh, igualtat que és la que pot facilitar una llibertat. Per uh -huh. tant, jo crec que hi ha d'haver-hi un debat i primar eh, també eh, la, la igualtat per fer possible una autèntica llibertat, cosa que el capitalisme no fa. Evidentment, el capitalisme eh, pensa només en la llibertat econòmica, en la llibertat del lliure comerç, la llibertat de fer negoci, la llibertat de fer diners, i això entra en contradicció directa amb aquest altre principi d'igualtat, que no és un principi eh, revolucionari soviètic, és un principi que, és, com tots sabem, ve ja de la Revolució Francesa de finals del segle XVIII. No? Jo crec que aquesta és una discussió molt important. L'altra discussió és que a mi em sembla que, tirant per la finestra els valors de la revolució soviètica, eh, es tira el nen amb l'aigua bruta, eh, diguem-ne. Jo crec que hi havia elements, com era el tema de la planificació econòmica, que avui hauríem de reivindicar. Hauríem de reivindicar. I avui les multinacionals planifiquen el futur en 5 anys, en 10 anys, i saben perfectament què és el que faran en tots els anys següents. Les grans empreses financeres planifiquen les seves inversions en el món, les seves inversions en el país, etc etc. I els països també planifiquen. Qualsevol país té una, una idea de què passarà, de què voldria que passés aquests sis, propers cinc anys, o sis o deu, els que siguin, no vull parlar de plans quinquenals, eh, però tothom està planificant. Jo crec que avui, a més, els instruments de, eh, informàtics permeten una planificació que en, any, en els anys 20 era evident que no es tenien i no es podien fer. Per tant, uh mhm. -huh. jo crec que en aquesta discussió entre mercat i planificació, eh, o eh, la, la, la, la la, la mano invisible era d'Adam Smith, la mà invisible, no? de que les coses no s'han de, no s'han de mm, preveure, diguem-ne, que el mercat ja anirà regulant, això és el que està creant grans eh, desigualtats, grans injustícies, i per tant la planificació, sobretot dels sectors estratègics, com poden ser doncs, l'energia, el sistema financer, eh, el, el, tot el que és els serveis públics, la sanitat, l'educació, mm. eh, el que és el transport públic, tots aquests, les grans indústries químiques, tots aquests sectors bàsics d'una economia haurien d'estar planificats, eh, inclús internacionalment. I una cosa, Tono, a sí. aquesta tendència historiogràfica, mm, fins i tot d'esquerres, sí. però bueno, més compartida per la dreta també, que intenta entendre des d'un punt de vista de classe com va ser la revolució russa i que li diu que després eh, de... Bueno, va haver-hi un primer moment que sí, hi ha una pressa de poder. Els bolxevics... A veure, m'estic liant massa, però vull dir que els bolxevics deien, bueno, l'etapa burgesa ja la vam superar al febrer. Però és que de, I després aquells que diuen no la vau superar perquè estava la NEP després. No? Sí, perquè va venir sí, la NEP després. Sí, vull dir, que es podria pensar de que la revolució russa no era realment una revolució socialista o només sota una, sota una ideologia que es deia socialista va complir les tasques que històricament li corresponien a la burgesia dins de la Rússia soviètica? Bueno, aquest és un dels problemes. Eh, el que algun ha dit la venjança de Marx. No? <laughs> Marx havia predit que el primer país que arribaria a, a, al socialisme, que trencaria amb el sistema capitalista, seria precisament una societat capitalista avançada, mm. amb un proletariat molt fort, amb una indústria eh, desenvolupada, etc etc. L'Alemanya i l'Anglaterra d'aquell temps, que és eh, L'Alemanya sí. i l'Anglaterra d'aquell temps. Sí. En lloc d'això, com sabem molt bé, això va passar amb un país que era la Unió Soviètica, i que jo tenia perspectives de que podia tirar endavant, així com havia previst Lenin i com va preveure més tard Trotsky, això aquest procés revolucionari s'hagués extès per tot el món industrialitzat. Això no va ser possible perquè la, la, les forces conservadores, diguem-ne, es van procurar molt bé de acabar, fer acabar amb un bany de sang aixecaments com el dels partaquistes a Alemanya o dels de, de, eh, de Budapest, uh mhm. -huh. de de Baviera, del nord d'Itàlia, de, fi, de diferents llocs, i per tant, després de la revolució d'octubre no va haver-hi un, un, una extensió eh, d'aquest d'aquest procés revolucionari. No? Això va portar a la construcció del socialisme en un sol país, que és una de les tesis que, havia, que va defensar ben aviat eh, a Stalin i això va ser un gravíssim problema, diguem-ne, per, per aquest procés revolucionari. No, ho dic perquè fins i tot es pot veure de, de, que és, en quant a, en a portar-lo al present, doncs eh, aquest necessari subjectivisme revolucionari com, com moltes vegades pot caure en, en, en un ideologisme, no? de pensar de molta, aquesta aquesta eufòria que moltes vegades es veu de dins de l'esquerra, bueno, ara ja tornarem a ser hegemònics perquè els processos que venen des, de, des del tercer món, Chávez, es torna a reivindicar el socialisme i no sé, mm, moltes vegades... I aquí vam tenir un procés de transició en el qual es deia que el que es necessitava en aquell moment era, d'alguna forma, eh, tornar a estar remolt d'una burgesia, d'una burgesia progressista, d'aquells elements aperturistes del règim, perquè nosaltres no havíem acomplert la nostra revolució democràtica. Sí, sí, sí, jo crec que aquest va ser un dels eh, grans problemes de com es va abordar el tema de la transició, però també... Però que té relació directa amb un anàlisi que es va fer de, sí, de la Revolució sí, Russa, no? Vull dir... Sí, sí, sí. No sé si en el, eh, en el qui a la transició l'experiència de la Revolució Russa es va tenir massa en compte. Jo més, uh -huh. aviat, dir, més aviat diria que no, eh? No. Més aviat es diria que es va fer una anàlisi de la realitat de lo que era l'esquerra aquí en aquest país, i, i, i el pes que tenia encara l'exèrcit, la gran banca, Estats Units, eh, que jo crec que van ser els tres elements, i l'Església Catòlica, perdona, els sí. quatre elements negatius que van condicionar extraordinàriament el que aquí ens com, acabéssim convertint en una monarquia i amb un règim, diguem-ne, eh, molts aspectes poc progressista. Eh, dos aspectes més de la Revolució Russa i, i, i si vols aquí sí, ja podríem... Que digui una altra cosa. Ah, Quan em preguntaves quines coses avui seria important discutir, jo et deia això, llibertat, sí. Eh, eh, eh, igualtat, el tema de la planificació i un altre és el paper del mercat. Eh? Jo crec mm. que un dels problemes que s'ha tingut en, el, en aquest model de construcció del socialisme que era la Unió Soviètica és que es va intentar anul·lar i demonitzar el mercat. Jo crec que el mercat, per segons quins mecanismes econòmics de petit comerç, de, de petita indústria, de petita agricultura, per entendre'ns, e, és encara un mecanisme d'assignació de recursos, i ara, si em permets, parlo com historiador econòmic, eh? Sí. Eh, doncs que crec que té mm, té avantatges, eh? i per mm. tant nosaltres entenem, jo crec que seria bo que, que una futura eh, disseny d'una societat socialista eh, donés també un, mar un, un paper en el mercat sempre sota la direcció global de la planificació econòmica que per nosaltres creiem que seria l'element distintiu més important. És allò que es deia per un tamames, i bueno, millor ara anomenar tamames sí, queda una mica que lluny. No, no el citis. No el City millor, <laughs> millor que no el City, no, no ja, no, ja ho no, sé. Digues, digues, digues. En, a, el buen tamames, quan, quan, sí, quan encara era bo aquest home, sí, la planificació exacte. democràtica, que en deia, no? Sí, eh, bueno, no un dels teòrics, eh, que va ser, que va haver-hi sí, més teòrics sí, sí, sobre sí. això de la planificació, la planificació democràtica. democràtica. Em sembla que quan un, est quan un estat vol dir una planificació feta en participació dels ciutadans i feta per un estat democràtic, que és això, la planificació democràtica. Nosaltres pensem que seria important. No, no, no, hi ha, una, hi ha altres teòrics, per exemple, d'ara el David Sveijar, que és un, sí, un professor sí. que parla sobre allò en un llibre seu sobre Massa allà del capitalisme, que precisament parla d'això, d'una combinació entre planificació descentralitzada i mercat a través de cooperatives, i bueno, molt, molt interessant. Efectivament. David Sveijar, que es diu Democràcia econòmica, em sembla que és el seu, sí, el no, seu plantejament. No, no el recordo, sí. sí. És, és, és i va en aquest sentit. Però bueno, aquest, aquestes dues coses més sobre la Revolució Russa és sí. el, el paper del Lenin. Sí. Uh, se li diu que hi ha dos Lenins en aquest sentit, no? Sí. Hi ha el Lenin de l'Estat i la Revolució i el Lenin de la NEP. I la, la... tu creus que realment aquest home uh, es va començar com a revolucionari i al final va ser un home d'Estat? Jo, bueno, jo crec que es pot ser les dues coses alhora. El que passa uh -huh. que mhm. la NEP ell mateix sembla que té, té posicions contradictòries sobre la NEP. Ell en alguns moments ho va valorar com una, un retrocés, eh? com una, un moment de, d'afluixar el procés revolucionari. Eh, de fet, això que jo estava dient últimament té bastant que veure amb la NEP. Eh? Eh, El paper, la NEP, què va significar? Va significar que amb la planificació i el control dels, dels grans sectors econòmics es va deixar, diguem-ne, que els petits camperols poguessin eh, anar al mercat directament, sortissin de l'economia de guerra, que les cooperatives eh, petites comencessin a, a, eh, a intervenir en el mercat i vendre directament els seus productes, això va ser eh, d'alguna manera l'ANEM, no? I jo crec que va ser un... no va ser un retrocés, jo sincerament considero que si haguessin seguit per aquest camí, que era la tesis de Buharin, uh mhm. -huh. etc., eh, em sembla que eh, haguessin, les coses haguessin anat per un altre camí, com no van anar, jo diria, en gran part per la determinació que va tenir Stalin d'imposar una industrialització forçada a costa dels pagesos, eh, molt inflexible, amb una planificació molt, molt dirigista i molt inflexible, etc etc. I ja que hi vas fer la xerrada aquesta, bueno, vas participar en, sí, sí. en les commemoracions que hi va haver-hi de la Revolució, sí. i vas fer aquest, eh, aquesta semblança històrica, um, què, què, què n'opines d'aquesta gent, que aquests historiadors que anomenen molt tranquil·lament com a cop d'estat la Revolució? revolució d'octubre. Sí, sí, sí, clar, jo, jo ara parlo de la revolució d'octubre perquè clar. ahir va ser la commemoració, llavors sí. hi ha una certa tendència historiogràfica que té a dir que jo era un cop d'estat, només, i que, bueno, que un cop d'estat exitós, com si diguéssim. Eh, va tenir... Elements, Reixit. Va tenir elements d'un cop d'estat, efectivament, jo amb això no... no no, no, no m'espantaria per l'expressió. No, és que jo he escoltat altres marxistes que deien que de cop d'estat res, perquè si hagués sigut un cop d'estat no, no haguessin aguantat ja, l'embrancida de, de... És el que et anava a dir, una revolució mm. eh, vol dir un canvi d'estructures que és un, un fenomen històric que requereix anys, molts anys, eh? El cop d'estat és, és un moment de la presa del poder. Uh mhm. -huh. eh, no s'hagués aguantat eh, diguem-ne, el, el, el sistema soviètic durant tants anys si només hagués sigut un cop d'estat. Ah, Allà va haver-hi mm, mm. el començament d'un procés revolucionari, que vol dir això, transformació d'estructures, tra intentar transformar també la mentalitat de la gent, cosa que de vegades tinc els meus dubtes que a partir del, dels anys 30 ja s'hagués aconseguit, etc etc. no? Clar, clar, clar. Bueno, doncs... Eh, però, però, però és evident és que ells arriben al poder eh, a través d'un cop d'estat, i això no en tinc cap dubte, no? Uh mhm. -huh. Ells ho fan així, eh? No, crec que està planificat d'aquesta manera. El que passa és que jo crec que hi ha aquesta tendència pejorativa o, sí, o de no, no, no, menys valorar la revolució dient que va ser simplement un cop d'estat. No, no, no va ser simplement això perquè va ser una autèntica revolució amb el sentit uh -huh. que mhm. es van proposar eh, transformar la societat. El que passa és que jo tinc la impressió, i ahir ho deia, i algun va mirar molt malament al final, que a partir dels anys 30, sobretot, eh, no només no s'avançava cap a un sistema socialista i comunista, sinó que a partir dels anys 30 s'estava retrocedint. És que hi ha moltes sensibilitats en aquest punt. Sí, eh... bueno, jo, que, però de la mateixa manera que jo respecto les sensibilitats no, ja, doncs ja. que opinen que Stalin va ser un gran dirigent, <laughs> eh, jo els respecto, però ells han de respectar que jo digui també el que penso. No, no, no, to tota, totalment, home, sí, evidentment. Sí, sí, sí. Estic totalment d'acord. El que passa és que sí que és cert que si la revolució eh, russa genera tanta controvèrsia, la genera, evidentment, dins del propi camp nostre, Esclar, eh, no? dins no, dels propis marxistes. No, no es pot deixar de reconèixer que l'Stalin i l'estalinisme, que són dues coses diferents, entre altres coses, van aconseguir eh, que Rússia jugués un paper decisiu en eh, la Segona Guerra Mundial. Eh? Sí, I eh, això no ho podem oblidar, també. Eh? Aquesta és la gran tant, contradicció, clar. La derrota sí, sí. del nazisme, en gran part, en gran part es deu eh, a la, al, al, al paper de la Unió Soviètica, dirigida per Stalin, que la va rearmar a una velocitat eh, i amb una capacitat estratègica extraordinària, no? Bueno, també aquí diu que... Eh, a veure, jo sóc antiestalinista, però clar, des del punt de vista com a historiador eh, i com a marxista, doncs eh, veus que realment va complir un cert, una certa part del programa, del programa marxista que, que es tractava, doncs, això, de desenvolupar les forces productives, no? Sí, sí, sí, el que passa és que jo crec que lo important és el que tu dius, és el cercle aquest que hi ha vist, el cercle imperialista i, sí, i el sí, intent de desenvolupament en un sol país, sí, que, sí, que, sí, que jo crec que realment aquí és on, on es van produir quasi bé totes sí, les desviacions, no? Sí, sí. falta de llibertats, vull dir, dictadura... En com... Efectivament. Eh, Aviam, per nosaltres, avui, des del segle eh, des de l'any des de l'any 2007, no vull parlar del segle XXI perquè mm. tot just estem començant, eh, per nosaltres, els comunistes d'avui, no pot haver-hi socialisme sense eh, un règim de llibertats i un sistema democràtic. Oh, jo crec que això és, per nosaltres és una cosa consustancial, no? Uh ah. -huh. eh, que, que fa més difícil aconseguir-lo, segur, perquè els mitjans de comunicació, els, eh, <laughs> els mitjans de transmissió ideològica eh, no estan, eh, estan en mans, diguem de la dreta, no? Uh -huh. Però eh, jo crec que això avui és consustancial amb la nostra idea de l'avenç cap al socialisme. Doncs eh, ho deixem aquí, Tono. Molt bé. Moltíssimes doncs, gràcies per la teva trucada. Res, i... Al contrari, a la vostra disposició. Vinga, salut, adéu, adéu, gràcies. Adéu. adéu. adéu. Doncs bé, després de l'entrevista continuem amb la lectura del text. Recordeu, esteu a Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona. escuchas? Hola, hola. Ah, hola. ¿Qué tal? Hola. Buenas. Salud. Salud. Estaba escuchando la intervención de este compañero y veo muy bien, ¿no? Sí. Lo que no he sentido que hayáis nombrado es que de cierta manera eh, yo veo mm, la historia, por ejemplo, mirando ya de 1918, ¿no? La conversión y persecución en Rusia, ¿no? Por un lado, eh, la Iglesia Católica que tenía 20 millones de católicos, que eso a la hora de, una lucha real es muy manipulable, ¿no? Porque uno que creó en las conciencias creyentes que el mayor diable era el rojo, ¿no? Eh, fue la fuerza del Vaticano. y eso porque decir que toda la gente que cree en un sacerdote, pues ya no cree nada más, ¿no? Es como hoy en día la televisión, lo que dice la televisión es lo que Y por otro lado, había otro grupo que de cierta manera han ayudado mucho a, subirse al poder a través de sus relaciones, sus contradicciones con la ideología de, poder estatal, que eran los libres, eh, ¿cómo diría yo? Comunismo libertario, ¿no? Que muchos lucharon, muchos de sus líderes, bien incluso eh, perdieron privilegios que tenía, ¿no? Como Kropotkin, que tenía derecho a, ser príncipe, lo rechazó y fue perseguido, fue maldecido y, y otros tantos. No lo, no lo escucharon. ¿no? Entonces, yo desde mi punto de vista, así un poquito más, con menos conocimiento de nada, pero con intenciones de aprender, veo que ahí no, no, no nada de eso, ¿no? Esos dos grupos que todavía se están persiguiendo hoy en el mundo, como los libertarios, que no luchan por el poder, sino por el cambio de la mentalización social, la cual la televisión, la burguesía y todos aquellos que han cogido un privilegio, bien sea a través de su habilidad demagógica, jugar con las masas después cuando corren el sillón, que hay muy poca... sí, bueno, el, el, yo entiendo, yo entiendo que, que, quizá la revolución, la revolución rusa no solo, no solo causa controversias dentro del propio, del propio, los propios marxistas, porque evidentemente no todos los marxistas están, tienen la misma interpretación de la revolución rusa. Pero sí que es cierto que incluso dentro de la gran familia de la izquierda, la socialdemocracia, por ejemplo, lo tacha de dictadura horrorosa. Igual que los libertarios, también tenemos nuestros puntos de controversia con ellos. Mm, sí, a mí también, más adelante, porque no, me gustaría alguna vez invitar a alguien de la CNT y comenzar a discutir no solo de experiencias históricas, que seguramente eh, la revolución de aquí, de la, cuando la guerra civil, también tuvo sus puntos oscuros, desde mi punto de vista tanto por parte del PCE como por parte de la propia CNT. Mm, que no hayan salido en este justo momento. Es que el espacio era muy breve. Si empezáramos aquí a hablar de todas las, em, de todos, digamos así, las alianzas y contraalianzas eh, políticas, políticas, eh, estoy diciendo políticas, que eso incluía a, a grupos, eh, digamos así, de más tinte libertario como podían ser los eseritas de izquierda. Em, daría para, varios programas, de verdad. O sea, mm, pero sí que es cierto que tiene razón, que, la revolución como acto violento, como acto autoritario que es, en último término, mm, excluirá a ciertos eh, grupos de sociales que creerán que aquello en realidad va contra sus intereses. Pero bueno, mm, lo importante es ver, ¿se atacaba la minoría explotadora o no? Yo creo que como, como como hombres, como hombres que creemos en la liberación de clase, más allá de nuestra propia ideología para conseguir esa liberación, se ha de analizarlo desde el punto de vista de clase, ¿no? De ver a quién benefició esa revolución. ¿Benefició a la inmensa mayoría de la gente o solo a unos pocos? Yo soy de la opinión que a partir de los años 30, como decía el compañero, sí que es cierto que hay una capa burocrática que acaba sacando, digamos, eh, monopolizando los frutos de la revolución. Pero en los primeros momentos, ¿no hubiera aguantado la revolución rusa si no hubiera tenido detrás el apoyo mayoritario de millones y millones de personas, porque tenía una consigna muy clara, y era paz, pan y tierra. Eso yo creo que cualquier... Que sí que es verdad que los Magno, la gente anarquista de Ucrania, Magno y tal, mm, fueron reprimidos en ese momento. No te lo niego. No te lo niego, pero también hay que ver el contexto histórico en el cual se produjo aquel enfrentamiento entre Magno, que quería digámoslo así, desligar grandes partes del territorio ucraniano de la autoridad central eh, en ese momento en San Petersburgo. Y, los propios bolcheviques que estaban en el poder, que en ese momento estaban en guerra civil contra, la, contra los restos del zarismo, que querían un, poder mucho más centralizado. Sí, yo creo que eh, tiene razón. Se consiguió, lo malo que por nuestra DG hoy en día, por la falta de concienciación, ¿no? nosotros mismos estamos en contra de los poderosos y de cierta manera el mismo consumismo ya por inconsciencia, ¿no? A lo mejor cuando estamos comprando un refresco de Coca-Cola estamos colaborando en fomentar ese capitalismo que después criticamos, ¿no? ¿Tú crees realmente que, Yo, no pensaría de esta forma también. Yo pensaría que quizá la lata de Coca-Cola en el socialismo tiene que seguir estando, ¿eh? <laughs> pero, pero, pero en vez de que el, beneficio de esa lata vaya a parar al empresario, vaya a parar a los trabajadores que hacen esa lata no al empresario, a, a, muchos cuerpos represivos para que luego puedan mm. intervenir contra aquellos que luchan por las libertades que aún no se han llegado a construir. incluso sindicalistas, ¿ven? En algunas partes de Latinoamérica, ¿no? No, eso sí es verdad, es verdad. Eso Entonces, claro, nos falta mucho y todavía aquí en España mismo hay grupos que se salen de lo que es la ideología oficialista, se llamen con poder mm, poder de voto y todavía se están persiguiendo. Y por las partes de la izquierda que se llaman izquierda, entre comillas, no veo, yo no veo en ningún sitio que haya una reacción contra de eh, malos tratos o encarcelamientos injustificables. ¿eh? Se sigue, ¿eh? porque aquí lo que interesa es esta continuidad, esta mm, democracia entre comillas, no sé de quién, ¿no? Porque al fin y al cabo una democracia, si es para todos, no puede ser solamente para enriquecerse los bolsillos de unos especuladores, se llamen como se llamen, ¿no? La reinversión del ladrillo, de esto, el otro, que ya sabemos todos los medios de comunicación manipulan a las masas, pero que está todo enmerdado en esa frente de, corrupción, ¿no? El dinero fácil o el dinero más lucrativo, como quiera, son inversiones de los bolsillos de todo en infraestructura que yo no entiendo, porque el día que nos quedemos sin pan para comer, eh, nos comeremos los ladrillos, ¿no? Y, de cierta manera, mucha gente que tiene hoy poder, poder, poder legitimado a través del voto, pues sigue el juego, ¿no? Entonces, ahí es donde quiero yo, a la persona en sí, cuando se representa a algo, si interiormente él se ha interrogado y quiere aquello o quiere solamente el sillón y el sueldo eh, vitalicio. ¿Vale? Vale. Bueno, <laughs> un abrazo para todos y salud y te doy enhorabuena porque este programa. Eh, vale, mucho la pena. Muchas gracias, hombre. Solo una cosita. Mm, ¿Puedes decir el... Bueno, si quieres, fuera de micro y todo, era para... No cuelgues, que quiero preguntarte unas cosas sobre la radio, para ver desde dónde llamas, desde dónde nos coges, para... Porque estamos ahí haciendo pruebas de hasta ver hasta dónde nos llega la antena nuestra, ¿vale? Vale, vale. Venga, hasta ahora. Hasta Oye, dime, dime, ¿desde dónde nos escuchas, porfa? Más o menos el barrio, la zona. 你。 doncs després de la trucada, de les dues trucades, la del Tono Luchetti eh, explicant-nos una mica breument com, com va ser la xerrada d'ell, donant, donant la seva visió de com va ser la Revolució Russa, i després de la trucada d'aquest oient, que ja puc dir Fidel, perquè quasi, o quasi bé fidel perquè l'he reconegut, eh, he reconegut de veu d'altres trucades i que evidentment jo eh, personalment agraeixo moltíssim perquè vull dir, sense, sense el sostén i l'alè de persones com ella que truquen al programa o aquelles altres que m'envien mails doncs eh, la veritat és que defalliria o, o, o faria temps que haguéssim defallit de, de continuar amb l'esforç de, de documentació i d'informació per poder fer aquests programes que en definitiva són, són per vosaltres. Doncs res, ens havíem quedat en la lectura d'aquell text en aquell moment, el 28 de febrer, on els partits eh, més reformistes, el que podríem dir ara socialdemocràcia, com eren els manxavics i els assarites, eh, després hi hauria la fracció d'assarites d'esquerra que es van aliar amb els... Eh, amb els bolxevics, quan aquests ja estaven governant. Els manxevics eren, eh, diguem-ho així, un, eh, un partit rotllo ICV, ICV, Iniciativa per Catalunya, i els acerites era un partit dels obrers i els camperols, eh, que, que volia representar aquest element més popular i nacional de, de la Rússia d'aquell moment. Doncs havíem dit que el 28 de febrer Eh, perdó, que el 3, el 3 d'octubre doncs, eh, ja havia abdicat el, el zar i eh, doncs, podem dir que és el començament de l'inici del triomf de la Revolució Popular. Pills, which one will help me find? El 27 de marzo de 1917, eh, Lenin salía de Suiza, donde había permanecido desde 1914 debido a la persecución de los zaristas, y regresó a Rusia para encabezar la lucha revolucionaria. Como resultado del triunfo sobre el zarismo, en febrero de 1917 se dio una situación muy poco frecuente en la historia que Lenin definió con el término de dualidad de poderes. Nominalmente el poder estatal había pasado a manos del gobierno provisional burgués, pero las masas populares que habían realizado la revolución crearon sus propios órganos de poder, los soviets de diputados, obreros y soldados. Los eseritas y mencheviques consideraban que la revolución burguesa había terminado y que el país no estaba preparado para la revolución socialista. Por eso seguían una política de entendimiento con la burguesía, detener el desarrollo de la revolución y disolver los soviets. Pero el gobierno provisional burgués, salido de la revolución, frustró todas las esperanzas que las masas tenían puestas en la victoria sobre el zarismo. El partido bolchevique denunció al gobierno provisional, afirmando que era contrarrevolucionario. Advirtió que la burguesía no daría a las masas populares ni paz ni tierra, ni un régimen estatal democrático, y exhortaban al proletariado y a su aliado, el campesinado, a seguir desarrollando la revolución. Por tanto, lanzó la consigna Todo el poder a los soviets. El movimiento revolucionario sacudió todo el país. En la noche del 3 de abril llegó Lenin a Petrogrado. En la plaza de la estación de Finlandia, es así como se llamaba la estación central de Petrogrado, subido en un blindado, pronunció un breve discurso ante la multitud de obreros, soldados y marineros revolucionarios que habían acudido a recibirle. Les expuso las tesis fundamentales de su programa, que pasó a la historia con el nombre de Tesis de Abril. Su esencia la expresaba la consigna de todo el poder a los soviets. En las condiciones de entonces significaba un llamamiento a continuar la revolución, o sea, a terminar con la dualidad de poderes a favor de los soviets y a pasar de la etapa democrático-burguesa de la lucha revolucionaria a la etapa socialista. Las tesis de abril de Lenin fueron discutidas y aprobadas en la séptima conferencia de toda Rusia del Partido Bolchevique, llamada Conferencia de Abril. Entonces, en esa conferencia, se desató una campaña difamatoria contra Lenin y sus partidarios. El hecho de que los mencheviques y los socialistas revolucionarios, los eseritas, actuasen al lado de la burguesía, permitió al gobierno provisional preparar una nueva ofensiva en el frente civil, en el frente militar. Recordemos que estamos en la Primera Guerra Mundial. Comenzó el 18 de junio, pero pronto fracasó. Como consecuencia, creció la influencia de los bolcheviques entre las masas. Entonces, los dirigentes de los partidos conciliadores dieron el visto bueno al gobierno provisional para disparar sobre una manifestación que tuvo lugar el 4 de julio en el centro de Petrogrado bajo la consigna Todo el poder para los soviets. Esa fecha fue decisiva. En el país se había acabado la dualidad de poderes, pero a favor de la burguesía. El gobierno provisional dio la orden de detener a Lenin, quien tuvo que pasar por última vez a la clandestinidad, que duró 112 días. Sin embargo, la victoria de la burguesía rusa resultó ser la antesala de su derrota definitiva y liquidación como clase gobernante. En aquel momento cambió radicalmente la dirección de la actividad del Partido Bolchevique. Su sexto congreso, a propuesta de Lenin, señaló la orientación hacia la insurrección armada, indicando que el nuevo auge de la revolución rusa pondrá en el poder a los obreros y campesinos pobres antes del triunfo de la revolución en los países capitalistas de Occidente. Ese nuevo auge empezó ya en el otoño, en respuesta a la intentona de la burguesía de establecer en el país una dictadura militar. Los obreros de Pretogrado empuñaron las armas y fueron apoyados por unidades de la guarnición de la capital. A la cabeza de las masas revolucionarias iban los bolcheviques. Bajo su dirección inmediata fue aplastado el pronunciamiento reaccionario del general Kornilov. El prestigio de los bolcheviques creció. Comenzó un periodo de rápida bolchevización de los soviets de un instrumento de política de componendas con la burguesía, que eran bajo la supremacía de los partidos comunistas, se iban convirtiendo, de los partidos oportunistas, perdón, se iban convirtiendo en órganos de lucha abierta contra ella. El 31 de agosto, el Soviet de Diputados, Obreros y Soldados de Petrogrado aprobó una resolución bolchevique que incluía reivindicaciones programáticas como la paz, la tierra y el control obrero sobre la producción. Unos días después, el Soviet de Moscú aprobó una resolución idéntica. El 7 de octubre, Lenin regresó clandestinamente de Finlandia a Petrogrado y tomó en sus manos la dirección de los preparativos de la insurrección armada. Tres días después se celebró la histórica sesión del Comité Central del Partido Bolchevique, en la que se acordó dar comienzo a la insurrección armada. La resolución redactada por Lenin y aprobada por el Comité Central. ...en dos miembros del Comité Central del Partido Bolchevique, intervinieron y votaron en contra de la resolución. Como los mencheviques, ellos esperaban a una república parlamentaria burguesa y afirmaban que la clase obrera no era lo bastante fuerte para la revolución socialista, que no estaba aún capacitada para tomar el poder. Aunque en esta sesión Trotsky no votó abiertamente contra la resolución del Comité Central, presentó una enmienda que, de haberse aceptado, habría hecho fracasar la insurrección. Propuso que no comenzase hasta la apertura del segundo Congreso de los Soviets, lo que equivalía a dar largas a la insurrección, a fijar de antemano el día en que habría de estallar, poniendo en guardia al gobierno provisional. El Comité Central del Partido Bolchevique envió delegados con plenos poderes a la cuenca del Donetsk, al Ural, a Helsingfors, a Kronstadt, al Frente Suroccidental, etc., con el fin de organizar sobre el terreno la insurrección y poner en conocimiento de los dirigentes de las organizaciones de base el plan de la insurrección y estimularles a preparar y movilizar sus fuerzas para ayudar al movimiento de Pretorgrado. Se creó, por mandato del Comité Central, el Comité Militar Revolucionario, adscrito al Soviet de Pretorgrado, que había de asumir las funciones de Estado Mayor de la Insurrección. Los enemigos de la revolución, prevenidos por los traidores, comenzaron a tomar medidas para atajar la insurrección y aplastar al partido bolchevique. El gobierno provisional celebró un consejo de ministros secreto en el que se acordaron las medidas de represión contra los bolcheviques. El 19 de octubre trajo apresuradamente tropas del frente a Petrogrado, comenzaron a merodear por las calles patrullas reforzadas. En Moscú, la contrarrevolución concentró una gran cantidad de fuerzas. El gobierno provisional había trazado el plan de atacar y tomar el Palacio Smolny, sede del Comité Central del Partido Bolchevique, la víspera del día en que habían de abrirse las sesiones del Segundo Congreso de los Soviets y aplastar el centro dirigente de los bolcheviques. Pero los días y las horas de vida del gobierno provisional estaban contados. No había ya fuerza capaz de detener la marcha arrolladora de la revolución. No era extraño que el pueblo no viese ninguna diferencia esencial entre la política del zar y la de la burguesía, y transfiriese al gobierno provisional su odio contra el zarismo. Mientras los socialistas revolucionarios y mencheviques conservaron cierta influencia sobre el pueblo, la burguesía, pudo atrincherarse detrás de ellos y mantener en sus manos el poder. Pero después de desenmascararse como agentes de la burguesía imperialista, perdieron su influencia sobre el pueblo. La burguesía y su gobierno provisional quedaron en el aire. El 21 de octubre fueron enviados comisarios bolcheviques del Comité Militar Revolucionario a todas las unidades revolucionarias de tropas. Durante los días que precedieron a la insurrección se desarrolló la labor preparatoria de la lucha armada en el seno de las unidades militares y en las fábricas. Se asignaron también misiones concretas a los barcos de guerra, a los cruceros Aurora y Zaria Esbobodi, Amanecer de la Libertad. Kerensky comenzó a actuar, el presidente del gobierno provisional en ese momento, comenzó a actuar en las primeras horas de la mañana del 24 de octubre, 6 de noviembre, ordenando suspender el periódico Rabochiput, la senda obrera, órgano central del partido bolchevique, y enviando los blindados de asalto al local de la redacción del periódico y a la imprenta de los bolcheviques, pero hacia las 10 de la mañana, siguiendo instrucciones de Stalin, los guardias rojos y los soldados revolucionarios desalojaron a los carros de asalto y reforzaron la guardia de la imprecta y de la de redacción del periódico. Hacia las 11 salió la senda obrera con un llamamiento para derribar al gobierno provisional. Las fuerzas de la contrarrevolución estaban concentradas en el centro de Petrogrado, cerca del Palacio de Invierno, donde se encontraba el gobierno provisional, el Estado Mayor de la región militar de Petrogrado y el almirantazgo. Al mismo tiempo, el Palacio del Smolny, antiguo instituto para muchachas de la nobleza, situado en un suburbio del este de la ciudad, en la orilla izquierda del Neva, era la sede del Soviet de Petrogrado y del Comité Central del Partido Bolchevique, verdadero cuartel general de la revolución. En el mismo edificio se encontraba el Comité Militar Revolucionario, el Soviet de Diputados Obreros y Soldados de Pretorgrado y el Centro Militar Revolucionario del Partido para la Dirección de la Insurrección. De allí salían todas las órdenes de batalla. Siguiendo instrucciones del Centro Militar Revolucionario, se concentraron allí los destacamentos de soldados revolucionarios y de guardias rojos. En la noche del 24 de octubre, Lenin se trasladó al Smolny, para hacerse cargo personalmente de la dirección del movimiento y trazar los planes concretos para la insurrección, cómo debían utilizarse las unidades militares, la flota y los guardias rojos, qué puntos decisivos era necesario ocupar en la capital para garantizar el éxito de la insurrección. El objetivo era acercar y aislar a Petrogrado, apoderarse de la ciudad mediante un ataque combinado de la escuadra, los obreros y las tropas, la revolución disponía de tres fuerzas de combate principales. Los destacamentos de guardias rojos, que eran obreros armados, envolvían el centro de la ciudad por el norte, el este y el sur. Las unidades revolucionarias de la guarnición de Pertorado, aquellas que estaban a favor de la insurrección armada, formaban el segundo semicírculo interior, mientras que del oeste, a la primera llamada del Comité Militar Revolucionario, entrarían en la desembocadura del Neva las unidades armadas del Báltico. Nice. En la noche del 24 al 25 de octubre, 6 y 7 de noviembre de 1917, la insurrección comenzó. Con el estruendo de sus cañones, de los de la flota del mar Bártico, enfilados sobre el Palacio de Invierno, el crucero Aurora anunció el 25 de octubre el comienzo de la nueva era, la era de la revolución socialista. Durante toda la noche del 25 al 26 de octubre, 7 de noviembre, no cesaron de llegar al Smolny unidades revolucionarias de tropas y destacamentos de guardias rojos. Los bolcheviques los enviaban al centro de la ciudad, a cercar el Palacio de Invierno, donde se había atrincherado el gobierno provisional, bajo la protección de los cadetes y de los batallones de choque. Aquella noche los obreros, soldados y marinos revolucionarios tomaron por asalto al Palacio de Invierno y detuvieron al gobierno provisional. También se apoderaron de las estaciones de ferrocarril, las centrales de correos y telégrafos, los ministerios y el Banco del Estado. Fue disuelto el anteparlamento. Vamos con una pausa musical y encaramos ya los últimos 10 minutos 10, minutos del programa. grado demostraron en estas jornadas que habían pasado bajo la dirección del partido bolchevique por una buena escuela. Las unidades militares revolucionarias preparadas para la insurrección por la labor de los bolcheviques eh, cumplían las órdenes de batalla que les daba el centro y se batían en fraternal compenetración con la Guardia Roja. La Marina de Guerra no desmereció del ejército, Kronstadt era una fortaleza del partido bolchevique donde hacía ya mucho tiempo que no se reconocía al gobierno provisional. El 25 de octubre se publicó un llamamiento del partido bolchevique a los ciudadanos de Rusia. En él se decía que el gobierno provisional burgués había sido derribado y que el poder había pasado a manos de los soviets. La insurrección armada en Petrogrado había vencido. En cuatro días, el nuevo poder soviético decretó la paz, confiscó las tierras de los grandes terratenientes y las distribuyó entre los campesinos y reconoció el derecho de las naciones a la autodeterminación. Su primer acto, su primer acuerdo fue aprobar el decreto sobre la paz, donde la guerra imperialista se declaraba el mayor crimen contra la humanidad y se hacía una declaración dirigida a todos los países beligerantes y sus gobiernos sobre la decisión del gobierno soviético de firmar inmediatamente la paz en condiciones justas y equitativas para todos los pueblos. Una paz sin anexiones ni tributos. Por el segundo decreto del nuevo gobierno, toda la tierra pasaba a manos del pueblo, sin indemnización alguna, aboliendo para siempre la propiedad de los terratenientes sobre la tierra, que pasaba a ser sustituida por la propiedad de todo el pueblo, del Estado. Esta ley se aprobó tomando como base un mandato campesino general redactado con arregla a los 242 mandatos locales formulados por los campesinos. Las tierras de los terratenientes, de la familia imperial y de la iglesia fueron entregadas en disfrute gratuito a todos los trabajadores. Mediante este decreto, la Revolución entregaba a los campesinos más de 150 millones de hectáreas de tierra que hasta entonces había estado, habían estado en manos de los terratenientes, de la burguesía, de la familia real, de los conventos y de la iglesia. Los campesinos quedaban libres del deber de pagar las rentas a los terratenientes, rentas que ascendían, ascendían a cerca de 500 millones de oros rublos de, de perdón, de 500 millones de rublos de oro al año. Todas las riquezas del subsuelo, el petróleo, el carbón y los minerales, los bosques y las aguas pasaban también a ser propiedad del pueblo. Los delegados del Segundo Congreso de los Soviets se diseminaron por el país para difundir la noticia del triunfo de los soviets en Petrogrado y asegurar la victoria del poder soviético en toda Rusia. Desde octubre de 1917 hasta enero-febrero de 1918, la Revolución Soviética logró extenderse por toda Rusia. Tan rápido fue el ritmo con que el poder soviético se fue instaurando a lo largo del territorio del inmenso país que Lenin hablaba de su marcha triunfal. Pronto al Smolny comenzaron a llegar ininterrumpidamente telegramas con noticias de que en una ciudad tras otra de Rusia los obreros se adueñaban del poder. La revolución socialista había triunfado. Bé, i doncs amb això acabem el programa d'avui. Uh, fins la setmana que ve, un altre diumenge més en directe, al 91.4 de la FM de Barcelona. Recordeu, esteu escoltant Onda Libre, a Ràdio Contrabanda, que també la podeu escoltar la ràdio, si des de fora de Barcelona, a través d'internet, per www.contrabanda.org. Seguiu escoltant aquesta, la vostra ràdio lliure i autogestionada de Barcelona. Us desitjo molt bona setmana i eh, doncs això, que espero que el programa d'avui hagi servit no només per una commemoració únicament com a comunista eh, que és aquest programa i per celebració només, no només dels comunistes, sinó que com, ha, com, com li ha succeït a la persona que ha trucat, aquesta commemoració i el programa d'avui en la seva aportació humil doncs, serveixin per reflexionar en general sobre quins són els reptes que tenim avui en dia tota aquella gent que estem en contra d'aquest sistema injust d'explotació. Doncs eh, fins la setmana que ve. Gràcies. esa puta mierda. Me cago en todo. Me cago en todo. No clasifique, mi estilo en ticket sin límite, su que no lo imite y medite antes que me pique. Que te atrape y pres que te vas a pique títere. Mi racre con flow y luego solo le agregue, no pagaré de mil bolsillo. Un euro más por un grupo a 3.500 velas mientras pueda que va. de virgen voy a piratear, espere que se entere de lo que a usted le corresponde en breve, pues puede flipar. Quiere regatear 8 en porcentaje sé que duele, pero el precio tú nunca lo mueves. Es tu parte bien a mal, una de cal y una de arena, siempre al que más se lleve.